nun tempae centenoi cae condutoi de Brasilae virinoi. La ocan de marto, oni la tagon de la virino. Evidente, aperis multae commentoi pri la situatio de la virinoi en la mondo. Odio mi parte resumas, parte traducas texton quion mi leges in Brasilae revuo. La autorino estas Miriam Goldenberg, antropologino cae professorino in Granda Brasila Universitato. Si esploris aparte pri la situatio de la Brasila virinoi. La subtitolo de la articolo bone resumas tion, cion si detalas poste. La samai virinoi, cio invias cae tiom desiras la liberetson de la viroi, criticas tiuin virinoin, qui adoptas conduton pli liberan cae refusas la tradiziaen virinaen idealoin. Posta fraso hava similan sensum. Existas grandega distanco inter la liberalisma parolado de la brasilaninoi cae iliae conservativae conduto cae valoroi. Dum tridig jaroi la autorino faris esploroin, cies partoprenantoi estis quin mil homoi inter dec hoc cae nodec ses iaroi. Uno e la resultoi estis che la virinoi generale envias la viroin pro ties liberezzo. Liberezzo rilata al ilia corpo, sexa liberezzo, liberezzo petoli, cae ridi pri io ein stultajo. Ile envias ilin ec pro povi pisistare. stare che la alia virinoi ili envias la bellezzon, la iunetzon, cae la voluptemon. Imago, cia estis la respondo de la viroi alla la demando priteo, cion ili envias che la virinoi. Ili didis categorie, nenion. Alia resulto de la esploro estis, che multega virinoi, cefe inter dudequin cae quardequin jaroi, sentasin necontentae, frustritae, deprimitae, cae lacegai. Ili plendas pri manco de tempo, apreso cae liberezzo. La antropologino ancao confirmas ion cion oni povas percepti in la socio, antau iugion. La antau iugion che mal iunae viroi povas convivi cun iunae virinoi, sed ne inverse – in multae ocasoi la propra filinoi cae amicinoi havas tion antau iugion. Exemple, uno filino diris, mia patrino havas amanton, cio aspectas ciel sia filo, mi mortas pro honto, ridinda mal iunulino, promenante en mini iopo con iunulo, cio povus esti mia amato, ciae plei bonae amicinoi plene consentas con mi si devus esti imriti ginta in tiu segmento de la vivo cae sorgi pri la genepoi. Mia fratino opinias che si igias sinila. En libro pri maliunulinoi, au mes agiulinoi, la esploristino presentas comparan studon pri brasilai cae germanae virinoi inter quardec cae sestec jaroi. Multae brasilaninoi assertis che che ili havas profesian successum, economian sindependetson, cae sexan liberetson, sed zorgas pri troa peso, sentas honton pri sia corpo, cae timegas maliunuligi. Male, la germaninoi montriges multipli securai, cae parole, cae age, acceptas pri sian corpon, cae la maliunuligion, cae cae reliefigas figas la ricetsum de tio agio, cion tion, cion ili jam aciris cae conciris. Post iarcentoi da baracto por la libero de la virinoi, la brasilaninoi ancoro havas antoiugioin rilate alla corpo cae alla sexetso. Ie la fino de la articolo, la antropologino demandas, cion ciu el ni faras por ne plus accepti la logicon de la vira superego cae la malnovain ideoin pri la manieroi che virinoi devas conduti.